Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Alpen Farm դեղագործական ընկերության աջակցությամբ Արևիկ մանկական բուժ միավորում Փակ բաժնի իրական ընկերությունում կազմակերպվեց բաց դռների օր։ Alpen Farm դեղագործական ընկերության հայրենիքը Շվեյցարիան է։ Ընկերության հայաստանյա մասնաճյուղի տնօրեն Նոնա Փիլոսյանը պատմում է Alpen Farm դեղագործական ընկերության հայաստանյա մասնաճյուղի ստեղծման ծրագրերի ու նաև այն մասին, թե ինչ բուժողություն ցուցաբերեցին Արցախում ընկերության հովանավորչությամբ։ Ընկերությունը Հայաստանում հիմնադրվել է 2012 թվականին։ Գաղափարը երևի թե հենց հետևել որակյալ տեղորայքին, առաջնորդվել որակով, ապահովությամբ, անվտանգությամբ։ Ընկերությունը ներկայացնում է հիմնականում մանկական պրակտիկայում կիրառվող տեղորայք, որտեղ անվտանգությունը բնականաբար շատ առավել կարևոր է։ Այսօր դուք եկել եք հայաստանյան տարբեր կենտրոնների մասնագետների հետ եւ դուք միաժամանակ հովանավորել եք այս այցը։ Այցը Ստեփանակերտ հովանավորել է տեղագործական ընկերությունը եւ արտի շրջանակներում նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետ 또 잔기 있고 լրջագույն մանկական հիվանդանոցների մասնագետների անվճար խորհրդատվություն եւ բուժում նշանակմամբ դրանք Արաբգիր բժշկական կենտրոնի թոքաբանական ծառայության ղեկավար Գոյաջան Գևոր Գաբրիելովիչը, հանրապետության գլխավոր մանկական թոքաբան եւ Սուրբ Աստվածամար բժշկական կենտրոնի քիթկոկորտ ակվաճաբան Սերյան Ալեքսանդրե Հովանեսյանը։ Նպատակը բնականաբար դրացուցիչ անգամ աջակցություն, խորհրդատվություն, հոգացություն ցուցաբերելն է Ստեփանակերտ քաղաքում եւ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 կլինեմ նաև հաջորդ ամիս, մյուս ամիս եւ այս ամենը կկրի շարունակական բնույթ։ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի բժիշկ Սեյրան Հովանիսյանի կարծիքով երեխաների առաջին բժիշկը իրենց ծնողներն են, որովհետև շատ հաճախ նրանց անտարբերության շնորհիվ փոքրիկների մոտ առաջանում են տարբեր հիվանդություններ։ Քիթ կոկորտ ականջի բժիշկը ունի երկար տարիների աշխատանքային փորձ։ Պարոն Հովանիսյան, Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոն անունը համապատասխանում է աշխատանքային գործնեության էության հետ։ Հենց միայն անունը կանչող է, ներշնչող է։ Անունով չի որոշվում աշխատանքը, բժշկի աշխատանքը միշտ էլ կոչված է եղել հիվանդին օգնելու, փրկելու, ապակինելու։ Անունը իհարկե չորտեղ նաև պարտավորեցնում է եւ օգնում է, այո։ Կուզեմ մի քանի խոսք ասեք կենտրոնի մասին որովհետև դա Հայաստանում ճանաչված կենտրոններից է։ Այո, բավականին մեծ կենտրոնն է մեծ դիվանների հոսքով եւ նաեւ պաթոլոգիաների զանազանությամբ սկսած նորածնային հասակից տարբեր տեսակի։ Կոնկրետ մեր գլխավոր բժիշկը տնորենը ինքը ակտիվ մանկական վիրաբույժ է եւ ինչքան որ Հայաստանի Հանրապետությունում ու Արցախի ես համարում եմ հետը միասին չեմ առանձնացնում։ Պաթոլոգիաներով նորածնային հարատներով ծնված երեխաները մեզ մոտ են վիրահատվում եւ մեծ վիրաբուժական եւ թերապևտիկ մանկաբուժական առումով ակտիվություն կա, եթե վատը լիներ բնականը այդքան շատ չէին դին ինչքան որ դիմում են ասեմ դες որ բավականին մեծ հաջախում կա Պարոն Օլանիսյան ինչ խմբով եք եկել Արցախ Արցախ եկել են բժիշկներով Բոլորն էլ Սուրբ Աստվածամայր, ոչ, միայն Սուրբ Աստվածամայր ես չեմ, նաև Արաբկիր բժշկական կենտրոնից, Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնից ես եմ, իսկ Արաբկիրից մանկական թոքաբան։ Արցախում առաջին անգամ եք աշխատում Արցախի փոքրիկների հետ։ Ես 2001-ից 2003-ը ծառայել եմ Արցախում, եղել եմ զինթարթիրային բրիգադայի բուժծառայության պետ։ Ծառայել եմ եւ նաեւ պաշտպանել եմ առողջությունը զինվորների, որոնք որ պաշտպանել են Արցախի օթային տարածքը։ Հետաքրքիր է, այսօր ժամանակ ունեք նորից շփվելու զինվորների կյանքին, տեղեկանալու։ Իմ կինը Երևանի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալի ռեանիմացիայի բաժանմունքի պետն է։ Ժամանակին եղել է Ստեփանակերտի ռեանիմացիայի բաժանմունքի պետը։ Ո՞վ է։ Աբրամյան Գայանն է։ Բա ինչու՞ չեք վերել Տիգին Գայանին։ Եկել է այստեղ հիմա որտեղ է քաղաքում իր հարազատների հետ է շփվում։ Նշեցիք, որ նույնիսկ վիրահատություններ են լինում նորածինների մոտ։ Ինչ է իրենից ներկայացնում քիթ կողոր ականջային այդ բժշկությունը, այդ հիվանդությունը, դե, այսօր ինչ նվաճումներ ունի աշխարհը եւ մենք հայերս։ Երկու խոսքով ասել, ինչ է քիթ կողոր ականջաբանությունը բավականին բարդ է, կարող եմ ասել, որ գալուց 3 օր առաջ վիրահատել եմ 5 օրեկան նորածին, բնածինը զարգացման խնդիր ուներ, հարաթա վերանպանում գոյաց իրադարձություն էր, որը որ վիրատվել հեռացվել է, որ եւ հիմա ճիշտ ասած շատ անհագիստ։ 5 օրական։ Այո, 5 օրական։ Զույգ ծնված երեխաներից մեկի մոտ վերանիղն բանում հայտնաբերվել էր գոյացություն մոտ 1 սանտիմետր, 2.5 սանտիմետր վրա պատկերացնում եք, հա նորածնի այն բանը, ինչպեսին այդքան էլ կա։ Ամբողջ այդ բանն է զբաղացնում եւ նա աննշնչելու եւ կլման հետ կապված խնդիր ուներ։ Տեղափոխվեց Շենգավից ծննդատնից անմիջապես մեզ մոտ, հետազոտվեց, ախտորոշվեց եւ իրատվեց երեխան։ 3 գտնվում էր դեր տեսիկ թերապիայի բաժանմունքում շուտով նաև արհեստական շնչառության պայմաններում հույսով եմ որ այսօր նրան հնարավորություն են տվել որ ինքներին շնչի որովհետև ոչ մի խոչընդոտ չկար եւ հույսով եմ որ ամեն ինչ բարեհաջող կավարտվի դա մեկ օրինակ եւ մեր լոր մասնագիտությունից բայց ասեմ որ բազմաթիվ են արատները շատացել են վերջերս եւ այդ բոլոր արատներով, զարգացման արատներով եւ ոչ զարգացման արատներով տարբեր տեսակի պաթոլոգիաներով նորացումներ շատ են մեզ մոտ լինում, վիրատում, մեզ մոտ մի կոնկրետ մեր բաժանմունքում միայն չէ, ամբողջ հիվանդանոցում։ Եվ հիվանդանոցը Սուրբ Աստվածամայր հիվանդանոցը, կլինիկան կենտրոնը, նա բազմապրոֆիլ հիվանդանոց է այս ուրադրությամբ։ Մեր հիվանդանոցը միայն մանկական չէ, նաև մեծեր բաժանումներում։ Պարոն Հովանեսյան, կարելի է ասել, որ ձմեռը իր բաժի մեղքն ունի կապված քիթ կոկորդակաժների հետ հիվանդություններին։ Կարելի է ցրտաշունչ ձմեռը մեղավոր համարել։ Եղանակը մեղավոր համարել չի կարելի, որովհետև կյանքը շարունակվում է հազարավոր տարիներ եւ գարուն կա եւ ամառ եւ ձմեռ եւ եւ ասել, որ ձմեռը մեղավոր է, որ մենք ունենք խնդիրներ, ոչ։ Կան սեզոնային ուղակի հիվանդություններ, ամռաններ տարբեր տեսակի։ Հիմա ինչ ամռան աղիքային ինֆեկցիաներն են շատ լինում, ասենք ամառը լավը չի վատն է։ Եղանակը իր դերը կատարում է, սեզոնային բնույթ ունեն հիվանդությունները։ Արդեն մենք իմանալով պատրաստված ենք լինում, երբ որ հաճախումները շատանում են, փորձում ենք համապատասխան օգնություն ցույց տալ։ Շատ բարի։ Այս պայծրությամբ ինչ երեխաներ եք դուք ստուգել, ինչ հիվանդությունների եք հանդիպել, արդյոք Համոզված եք, որ մայրերը կկատարեն եւ ձեր նշած այսպես օրինակ այս կնոջը դուք բավականին երկար խորհուրդներ տվեցիք մանրամասը այո կար խնդիր կար նշիկների բորբոքում թարախային անգինա համապատասխան նշանակներ արվեց ու տարբեր տեսակի թե շնչառության հետ կապված խնդիրներ ունեցող երեխաներ նայել ու տարբեր ասակներ հասակի հա Ես ասեմ ձեզ ոչ մի բանով չեն տարբերում այստեղի մայրերը, Արցախի մայրերը, հայ մայրերը նույնն են, ինչի առումով եմ ասում, որ բոլորի հարցադրումները եւ բոլորի վերաբերմունքը քննիների նույնն է Կատարեն, այո, իհարկե։ Համոզված եմ, որ մենք բոլորս սիրում ենք մեր այն աշխատանքը, մասնանդրած մասնագիտությունը, սակայն փոքրինչ նաև չհամաձայնել չեմ կարող, որ կարող ես պարզապես հարկադրաբար ընտրել ես այդ մասնագիտությունը եւ աշխատում ես։ Եղել են պահեր, որ հպարտացել եք, որ ընտրել եք բժշկի մասնագիտություն, այն էլ աշխատում եք երեխաների հետ, ինչու որովհետեւ երբ մեծ ըմբարուր Սևակին ասել են, ինչու չեք փորձում մանկական բանաստեղծություններ գրել, մի պահ շփոթվել է հուզվել մտցվել, խառնել գանգուրները ու ասել, օր գիտեք, դա շատ բարդ աշխարհ է, ես վախենում եմ այդտեղ մոտ գործել։ Եղել են արդյոք պահեր, որ ինչ որ միտեղ զղճացել եք, որ ընտրել եք այդ մասնագիտությունը, կամ հպարտացել եք։ Հպարտանալ բառը չեմ սիրում, բայց չեմ զղճացել։ Այն պահերին, երբ որ ես կարողացել եմ հիվանդներին օգնել, օգնություն ցույց տալ եւ ինչու՞ չէ նաեւ եղել է պահեր, որ նոր կյանք բարգեվել, ունեցել են նորածիններ, որոնք որ թե չվիրատվեին, նրանց կյանքը հետագա լուրջ ռիսկերի առաջ էր կանգնած։ Երբ որ դու անում ես մի վիրատություն, միջամտություն եւ դա տալիս է հնարավորություն շարունակել կյանքը, այդ պահին դու չես զղջում, դու հպարտ ես, դու զգում ես, որ իզուր չես ընտրել այդ մասնագիտությունը, հա։ իսկ պահեր, երբ որ զղջում ես, որ բժիշկ ես դարձել, դա լինում են իհարկե, դա գալիս է մեր ընդհանուր երկրի բժշկի հանդեպ վերաբերմունքից, երբ որ սկսում են բժշկի հանդեպ վերաբերվել ոչ ճիշտ բժիշկ, տարբեր տեսակի խնդիրներ, այդ բանից սկսում ես զղջալ, որ դու բժշկի մասնագիտությունն ես ընտրել եւ հավատացնեմ ձեզ, իմ երեխաները հիմա նայում են կողքից, իմ կինն է բժիշկ։ Շատ ու շատ էս բժիշկներ գիտեմ, որ ինձ երեխաները չեն ուզում բժիշկ դառնալ։ Դա գալիս է նրանից, որ բժշկի աշխատանքը բավականին ծանր է եւ հանրության կողմից էլ վերաբերմունքը ուզում են, որ բժիշկը լինի, բայց վերաբերմունքը մի քիչ ճիշտ մակարդակի վրա չի դրված։ Ցանկալի կլիներ, որ վերաբերմունքը բժշկի հանդեպ լիներ ավելի լավ։ Ինչպես բժիշկներն էլ իրենց մասն